munyinya oye burara oye kagege oye murore oye rurira murakoze cyane nuko rero kaze inshuti bagenzi n'abakozi b'ibiganiro bya radiyo isanganiro kaze mu kiganiro barushe nguhere tugira tubabaze ibibazo inyishu z'ibibazo murazifise mu mitwe y'iwanyu ni ikiganiro kigizwe n'ibibazo n'inyishu shegero ry'imana ni ikiganiro radiyo isanganiro atunganije n'ishyirahamwe pathfinder mu mugambi mera nk'abandi ibibazo nk'uko nari mbeje kubivuga byavugiwe ngaha n'inyishu mm, n'inyishu zatangiwe ngaha shegero y’imana, ubushimwe ngubwo Eh. ikiganiro akaba kiremeshejwe n'umudiyakoni wa rino shengero rya barushe eh. nitwa barene habyarimana eh. banyabusoni yambu murakomeye mera nk'abandi hindura ingendo yeee eh, tukaba turi kumwe n'umujenama wa rino shengero ni didier nyonzi wa didier mbera akayambu wano bayedegeye banyabusoni yambu yambu yambu yambu murakoze cyane mu buhinga bw'ibyuma turi kumwe na inosa bibonimana hamwe na Eric uwimana muce nama banza ubabwire amategeko agenga kino gikino nuko mwabyumvise ni mhm. ikiganiro barushenguere cy'ibibazo n'inyishu ikiganiro cy'ibibazo n'inyishu n'inyishu n'inyishu ubushimwe mwabubonye eh. burya bushimwe no kirango mu buronyi mhm. wishura ikibazo mhm. ni ukuvuga utanga inyishu yoyo apana yo gusa yoyo yoyo eh, mu kabazo tibigenda gute turahamagara umuntu hano agaca haja hajya kwa inosa mwabyumvise inosa nguyu ugaca widondora uravuga amazina yawe yose uti jewe ndayamutanze mwene kazina buhiye wo ku mutumba runaka muri komine busoni hama rero wumviriza ikibazo tukubajije hmm. ni ukuvuga wishyuye ikibazo tukubajije mujyana mujyana eh. eh, banza urindire uje ngaho ukidondora njyana eh. kwandika muri iki gitabo igitabo cyitwa gute ngira ndababaza igitabo murakiziga shegero ry'imana ikibazo murazigana cyitwa shegero ry'imana bakirisu batagatifu batoni b'imana iki ni igitabo cy'ibyahishuriwe ibibazo ndasubiramo igitabo cy'abahishuriwe abishuriye ibibazo eh apana kiba cyahishuriwe matayo na yakobo eh, eh. Oh, eh. iki ni cyahishuriwe abishuriye ibibazo eh mama jana vuze ukunuko ah ah maza charaba eh. mu gitabo cye vyahishuriwe abishuriye ibibazo wagitoye agashimwe namanza cyakunaniye nagasaga cyane rugero ugiye tutaya zerugero we bye Eh. Nuko rero. Aha. Eh, inkora zisezerana. inkora eh. zisezerana aho badi hariyo abavuga mu masaswa hehe <laughs> eh. mu masesa eh, mu masesa nuko murakoze cyane bweje kwandika cha tukubaza ikibazo gaca wijura utoye ikibazo ubushimwe hano ucuronka ubushimwe hano hariyo nibitenge hari abafasoni baraza kuronka eh abagabo muzobagurira twumvikane hakiri kare nta mugabo atora igitenge oya none hari umugabo akenyera hari umugabo akenyera hari umugabo akenyeraga yemwe eh. eh, hano rero abaza kuronga bujya bushimwe ntimuca mutaha mubyumve neza muraza gusigara ngaha kugira ngo muze kwishyura ikibazo cya nyuma icyo kibazo nacyo gifise agashimwe kamvako Eh kamwe kamva inyuma. Eh, kamva inyuma. Ntusubire. Ni radio ijya radio iri hajya rike iduze hejuru bayibone. Eh. Ni radio. Ijya radio irimwo itara. Eh. Irimo haja flash. Urumviriza radio imwe izazindi zose. Byose birimwo. Urumva irimwo n'amatara n'amazi. Amatara n'amazi. None harimo itoroshi. None si itara. Umuntu wa mbere. Umuntu wa mbere. Umuntu wa mbere yishura ikibazo cya mbere. Umuntu wa mbere. umuntu wa mbere wa mbere namwe ushaka kwishura aratari ku rutoke eh ntawizana ntawizana eh. uratari gutoke amatwi akubaza abanyeshuri bo abanyeshuri banza murindi abanyeshuri webwe mwebwe ntimuri wewe nguyu nguyu ngaha ntimurimwo genda hajya kwa inosa aha inosa nimuragare gaho nitwavuze ko intwara zisezerana na mubazaza ntimurimwo bari murimwo umuntu wa mbere mufasi dodo radio sangana n'injira bwe part mugambi mera nk'abandi aha umviriza ikibazo idondore mufasoni witwa ndegamabukwe wanjye uwo ni mabukwe je banyitwa kubw'imana viyorete mba mu gacimbiri bucanka umutumba burara eh. komine busoni mu ntara ya kirundo aho dima viyorete eh. eh, uwo ni ba mwanambye wamwanditse nahejeje kumwandika viyo umviriza ikibazo kiroroshe ni ukuri kwa mungu ah, ah, inosa inosa inosa niyegera ino niyegera ino niyegera hariho abantu batanguye kwirashwangishwa eh, ihagarire ngaha egera egera egera bava bavuga ngo ngo dita twamubwiye wowe wahamagawe nande umugambi mera nk'abandi abandi umvirize banza mutekereze ega kimunaniye dutora muri mwebwe nyine eh. umugambi mera nk'abandi wagenewe bande umugambi mera nk'abandi wagenewe bande umugambi mera nk'abandi wagenewe abakenyezi kuba dufise abana bakwijije imyaka cumi n'ibiri oh, ndabirukana mw'abanyeshuri akaguru k'abanyeshuri ndabasabye muhure ndabasabye muhure umuryango wamera nk'abandi umugambi umugambi wamera nk'abandi wagenewe gufasha umuryango w'abana mu rugo baye baye baye twarahinduye ingendo ngo wowe we twarahinduye ingendo wowe wari guterera abandi ingo ingo ingo mubise jajya jajya eh jya jaha witwa nde ngewe nitwa mukashyizenga florasi reka yidondore nkaba mba ku mutumba wa burara komine busoni intara eh, ya kirundo eh. umugambi mera nk'abandi eh. wazaniwe ingo zikenye gusumba izindi afise abana bari munsi y'imyaka cumi n'ibiri wavuze ngo witwa nde mukakizenga florence eh, mukakizenga eh. ikibazo aragitoye ikibazo aragitoye eh. irene bayi irene bayi irene hariho akantu atashizemo imiryango ikenye gusumbiye nico gituma navuze nti nagenda ipembeni mukakizenga sabwe eh, igona eh. guha agashimwe genda genda yeee eh. tora indobo amasabuni n'ibikombe yeee ntugende ntugende aha ugira kabiri aha ingo ingo we karangamuntu we watanguye kuduza yewe witwa nde banyita uraye neza ejide nkaba mvuga ku mutumba wa burara komine busoni ntara ejide uraye neza hmm. ngo urarota ndaba <laughs> umviriza egide nirihe shyirahamwe ritanga inyigisho mperekezamugambi muri mera nk'abandi izo nyigisho ziba zifise iyihe ntumbero ubanza kutubwira iryo shyirahamwe ryitwa ngwiki ryitwa ngwiki izo nyigisho zibanzorembera wumvirize ubanza kutubwira izina ry'iyo shyirahamwe hama ah, utubwire intumbero y'inyigisho iryo shyirahamwe ritanga umugambi mera nk'abandi inyigisho nimera nk'abandi ibambi ishyirahamwe inyigisho ritanga ryashatse gufata bayi bayi bayi bayi Vai. Nyokuru ingo, ingo. Aha. Ingo. Ingo nyoku idondora witwa nde? nitwa kabahizi kizitina nkaba mvuka ku mutumba wa kageje agacimbiri karehe ku mukegwa muri komini ya busoni mu ntara ya kirundo mujyane mu ikibazo uyu mpamvu wawe shyirahamwe ritanga inyigisho mperekeza mu mugambi mera nk'abandi izo nyigisho nazo zikaba zifise intumbero iyihe ubanza kuvuga ishyirahamwe eh. fandifinda eh. subiramo fanda ifinda ikaba itanga imfashanyo umviriza kugira ngo twifashe ajye amahera baduhaye tuyafashishe umuryango wacu twongere tuyifashishemo kugira duteze imbere ingo zacu amagara meza abana bagira amagara meza na twebwe wavuze ngo yitwa nde kabahizi kirisitine kirisitine yagitoye ni fasifine pasifida berankaabandi we wivugire pasifida gusa babandanye bitwegera none ingo ingo turagashimwe turashima genda turagashimwe genda turagashimwe eh, none unyokuru mugomba vuge pathfinder nka aha ingo we no kuvuga pathfinder eh oya nazo umunyeshuri eh, ko bambaye uniforme aha ingwino ingwino genda hajya nyokuru wanje eh parifinda eh. eh. eh. ni ururimi rw'ikinyamahanga turabandanya ugira gatatu barushe nguhere radiyo isanganiro nishyiramwe pathfinder mu mugambi mera nk'abandi inde hamagara ngo ufise umwana hagararaho ubu naho ncanza hiyo tuca tuza hiyo mugamye oya turajayo <laughs> ndaje ndaje witwa nde nitwa wineza korodine wahehe korodi uwo ngaha mu rusarasi agatumba kaburara komine ya busoni intara ya kirundo ni ko mukomindu eh, ko mukomindu si uwo mu rusarasi eh, none ari mu rusarasi si mu kirundo eh. rogaride mwara korodi ikibazo kiroroshe udidinganyije nshanda kwirukana wamaze kumutera ubwoba eh. mugenda amawu wamaze kumutera ubwoba <laughs> korodi banki na tekana tekana umwana umviriza ikibazo eh. umwana bamwonsa ibere ryonyine abandi muhore ndabasabye muhore umwana bamwonsa ibere ryonyine gushika ku kiringo kingana gute umwana kuva avuka bamwosa kugeza ku mezi atandatu atakintu baramuha eh, ntubona none none ariko ndagukira ubwo bagakuru eh. eh. amezi atandatu witorera agashimwe Rodine guma ngaho nyene guma ngaho nyene guma ngaho nyene umwana bamwosa amezi atandatu eh atakintu umuvangiye turabandanya turabandanya turabandanya eh wicara umanuke gusuku hanyuma nimba wara uwavyutse usenga mu gatondo urazaga gaha kaba wavyukiye ukuguru kuko bamfu shauri yako ntumbaze jewe yeah ntumbaze eh turabe aha ngo wewe wewe marori nka jewe w'amataratara mbuga hey widondore ndagushyira mu gitabo cy'ibyahishuri wabishura ibibazo witwa nde Claudine yagitoye je nitwa Niro sa Faustine nkaba mvuka ku mutumba wa Burara commune Busoni province Kirundo ah. Faustine Faustino ubwoko bw'imfungurwa eh. eh. eh. ah, ni bungahe eh amubudondagure eh ubwoko bw'imfungurwa ni bungahe Eh. amudonda gule ni butatu aha harimo ndema mubiri ntanga nguvu na sanganya ngaburo ngo ngwiki ndema mubiri ntanga nguvu na sanganya ngaburo yabitoye eh ee, ingo witera gashimwe nibagoye nawe indobo ibikombe hamwe n'amasabuni hey, eh, sawa sawa hey. Eh. ababandi ngo mambo sawa sawa igikwe nyuma ah. igikwe nyuma canke ndabahebe eh. witwa nde hanyita nanweri joseline nkaba mba ku mutumba wa kageja gacimbiri karehe zone mukegwa komine busoni intara ya kirundo tubwire nawe uburyo bubiri kama bubiri uburyo bubiri kama bwo gutandukanya imbyaro eh. ubwa mbere ni ukumvikana n'umugabo wawe mugaheza mukabikora mu mwumvikano mwabanje kurindira eh. ubwa kabiri ni ukwa muri kurosa umwana umwanya uwo ari wo wose ukaguma umuha ibereyo umwosa bituma udasama inda n'ingoga warakoze twamusabye bibiriya bihejeje turazawe <laughs> mana wowe waremye joselyne warakoze mana wewe wayoye joselyne jose ashobora kubera cyari cyabafyuye rwose turaberanye turaberanye gashya jose kubera wowe wagiteye cyane ni abandi genda utore igitenge wegera bakombera amasabune atatu uh, mumpere amasabune n'ibikombe amasabune abiri n'ibikombe bitatu yo Jose aritoreye eh hey. Eh. ngaha cuza cutora nawe ni ni rindira cutora ibikombe ibikombe bitatu n'amasabune abiri aca baramviramwo rindira rindira rindira Jose rindira umanga wose nakubwiye ko tuberanye genda ingo reka ntibaheza gutora ubushimwe bayi wowe we bayi wowe bayi rero bayi twahejeje ujya hehe iyo mviramo iyo nturimo genda usubire usubire iyo wari wicaye muhe ibikombe bitatu n'amasabune abiri we acaza ngaha ah, ah, ah. itariki cumi n'umunani rusamba itariki mm. itariki cumi n'umunani rusamba Mundo. ngira ngo nebe nebagure nebagure urushinga rw'umusore umusangira ngenda ikimasa kimirikanye umwuzukuruza w'inzara yari yangize ngo ndibisomane byasonga bisomana n'abari basonze amabere bari n'isoni bagasohoka nanjye nurabuze ucumbwira urambwira shahi kurima kijyambere dutera ibiterwa dukoresheje umwamba hari urutare ubu basigaye ari mu itabe twarahinduye ingeri zo kwama ndabirata nivuga nivuga nk'umupfasoni wo ku mutumba gatemere zone murori nayo ikaba itatse ikomine nziza yacu ya busoni twarameze nk'abandi itariki turabandanya turabandanya ndabira yuko ari ikibazo cy'abaga turabandanya turabandanya ikibazo tundaha aha eh. ikindi kibazo aha abantu babiri abakenyezi babiri abakenyezi babiri yego abakenyezi babiri bari nyuma bari nyuma wewe wagakaye uri nyuma yashavuye nawe wagatelefoni uri nyuma washavuye no kuri kwa Mungu kubera gukita yaguma atari ku rutoki mpaka wamaze kubahama wari washavuye ntihaze umwe ngo babiri barakwiye bantumye babiri narindire wundi ibibazo biracyahari ntihaba yarahaze umwe eh. genda hajya wowe burahagarara burahagaze kandi aba baratomboye ntibanyitaniye yose abashantari nkabamba mu mutumba wa kagege zone ya mukegwa komine busoni intara ya kirundo nawe jewe nitwa n'abatesi odete umutumba warenga komine busoni intara ya kirundo murakoze cyane ikibazo eh, mugeni vuga ibintu bibujijwe gufungura cyane kunywa umukenyezi yibungenze eh. ibintu bibujijwe ku muntu yibungenze w'umukenyezi mbere abujijwe n'inzoga ikindi ni itabi Ibo mbene urya nawe ninde? Nawe ni wishi. Nibintu umviriza baguma baducanga ni ibintu bitatu. Ubu rero ndakubwira igitigiri cavyo. Apa bitatu. Subiramo rero. Kandi utabitoye byose ni Ikintu umukataji yibungiye bujijwe icya mbere ni inzoga. Eh. Icya kabiri ni tabi. Icya gatatu icya gatatu gukora ibikorwa biruhije by'imvune urakoze uyakurikira neza cyane icya mbere umukenyezi abujijwe gukora yibungenze ni ukunywa itabi icya kabiri ni ukunywa inzoga akaboregwa icya gatatu ni ukwiyorohereza akareka gukora ibikorwa bimuruhisha eee eh. aha aha eee eh. eh. ibintu bimujije gufungura cyane kunywa umukenyezi yibungenze hari inzoga hari itabi n'ibiyayuramutwe mu bisanzwe n'itabi n'inzoga nabyo nyene ibiyayuramutwe n'ivyo bikorwa bivuna nabyo nyene eh, ni bibi mugabo urumva ibikorwa bivuna ntibiri mu vy'umuntu anywa canke twabagiye ibintu umuntu anywa anywa n'ibintu afungura <laughs> kwera rero pathfinder ibakunda cyane cyane mu mugambi mera eh. nk'abandi barabaha ubusimwe ingoma utera ubusimwe babaha ubusimwe basa eh. eh, babaha ubusimwe tora eh. tora indobo yebo yebo n'ibikombe mwese uko muri babiri salvo twagiye woguma widodomba ingo Oingo. Oh, Ubona rero nadukuvuga ngo uri mabuko cyangwa uri dakika <laughs> kunanira turafatana amashati cyane. weravuga aho widogeye ushimura igitore sindaba ngo uri mabuko ba mwana ushimura mu eh turabe eh. oh. eh. eh, nitwa nitwa karorero supesi ku mutumba wa kagege agacimbiri ka karehe supesi agacimbiri ka karehe komine busoni porofesi kirundo harundi twari twahamagaye uyo jamwe nabo nyine baba ari babiri nta kibazo nawe witwa nde ntabwo mahagarara nk'idarapo nitwa pelagiya murekatete wo muri ku mutumba wa kagege zone mukegwa komine busoni porovesi Kirunda eee eh, ubu rero tugiye mu kindi gisata mu ntege amatwi yemwe vuga uburusha umuntu agira ari mu migwi yo kuziganya no kuguranana vuga uburusho uri mu migwi yo kuziganya no kugurana na aronka bavuge mu ntigitomoye bavuge bungahe mujena eh, bavuge bungahe ntibavuge bune eh? butatu bavuge butatu burakwiye eee eh, butatu sawa uburusho butatu akarusho ka mbere uri mu ishyamba ryo kuziganya no kuguranana ni ugutanga inyungu neza hanyuma akarusho ka kabiri ni ukuba mwishyura akadeni neza akarusho ka gatatu mukagabura ata ngorane zihabaye soberamo soberamo tumve mwebwe mviriza mwebwe mwebwe nimuza mwebwe murabazwa hanyuma nange kubahamagara kubahamagara aho gutekereza uri kubwira abandi nyishu uri kubwira abandi nyishu woza ngaha unoza umuntu ufyura amaso akarusho ka mbere uri mu ishyirahamwe ryo kuziganya no kuguranana mhm. muraziganya neza hanyuma ubwa kabiri mugatanga inyungu neza ubwa gatatu mukagabura atangorane zihari atakadeni mufise uwo ukurikira akarusho ka mbere ko kujya mu ishyirahamwe ni uko imbere na mbere mubanza mukaziganya hanyuma ugaca uzuragurana kugira wikenure mu tubazo wowe ufise kubugira kabiri bituma mwese ko muba mwiyegeranije mwese mushobora mukamenyekana mukaza muraje inama n'ingingo nkumbure y'ikibazo mwaba mufitaniye mukagicemurira hamwe mwese muri kumwe mwishyira hamwe ku bugira gatatu ni uko mushobora kugabura ayo mafaranga atangorane na zimwe zihari mugaheza mukikenura mu bibazo byose mufise mana mana kora ibitangaza byawe mana mana kora ibitangaza byawe eh, wavuze ngo witwa nde wewe eh, rajiya murekatete murekatete wewe waravyiza urabisigura perajiya ah. supesi bayi eh. supesi nagasaga cyane rugero we ugiye tuta mugabo twayazi bayi ugiye tuta kwa nkarogero peraje muha agashimwe eh. akamaro umva ndasubiramo ngaha vuga uburusho umuntu agira ari mu migwi yo kuziganya no kuguranana ubwa mbere arasaba ingurane arakora imigambi kubera ya ngurane ya rosa acayikoramo imigambi arunguka abagenzi kuko bari kumwe n'abandi bari muri uwo mugambi araronka inyungu eh, araronka inyungu ku mahera yaziganije ibyo si ibintu byoroshye gahima aro ni ikiganiro radiyo isanganiro watunganije n'ishyirahamwe pathfinder mu mugambi mera nk'abandi turabandanya ingo wewe na wewe ngoma ngeza abagabo gusa nabo ndabe abagabo gusa eh. abagabo gusa ndabe we ntiwamye ngaha aha abantu b'abagabo ingo ingo ingo ubundi ubundi eh ingo wewe ingo ingo jamwa ingo ingo jamwa jamwa eh ko mwese mwese babahamagaye bose babahamagaye abo eh uwagira kabiri Jesse namuhamagaye guma mu hacu nta kundi wasanga bitoye kwere <laughs> aha mwidondo banyita baranze sa Evariste nkabamba ko y'umutumba wa Burara aha Gitwansenga Emmanuel nkaba mva kuvuka kuri uyu mutumba wa burara nkuranga mhm. inosa nkaba mvuka kuri uyu mutumba wa burara mhm. nitwa nshimira imana zitani nkaba ku mutumba wa gatemera mhm. nitwa mani kerofasi mvuka ku mutumba wa burara babaza icyo kibazo bari nimutubwire utumaro dutatu two kwandikisha umwana muri komini akamaro ka mbere kwandikisha umwana muri komini byerekana kuba umuhaye izina akaba umuhaye ubwenegihugu ikigira kabiri baba bafite uburenganzira bwo kuvuzwa ku ivuriro mhm. ikigira cya gatatu aba azwi n'amategeko wakivuze muta sabo ntacu ubundi akurikira akamaro umwana agomba kugira eh. akamaro umwana agomba kugira akivuka wevuga inyinshi gusa ntusubire mu byo tukubagiye eh, akamaro ko kwandikisha umwana muri komine akambere eh. nuko akambere nuko agomba kuvuzwa eh. aka kabiri nuko agomba kwandikishwa muri komine aka gatatu nuko agomba kwitwa izina ukurikira inose akambere ni ukumwita izina kwandikirwa mu ikomine ni ukumwita izina akaba muri komine afise izina wewe wabitiye ku izina kuri komine bwa kabiri eh. agiye agiye nko ku ivuriro akaba afise izina bamuhamagaza eh. ukurikira ubwa gatatu agacamenywa n'amategeko ukurikira ubwa mbere sitani eh, ubwa mbere bidufasha ko umwana aronka ubwenegihugu mhm. ubwa kabiri bidufasha iyo umutwaye kwa muganga kuvugwa mhm. ubwa gatatu na kamaro ko kumutwara ku ishuri uwukurikira eh, akamaro ka mbere ni uko kwandikisha umwana muri komine aba arose uburenganzira bwo kuba ari mu rundi piyire ari umwenegihugu mhm. Kigira kabiri ni uko agiye kuvuzwa kwa muganga avuzwa nk'umwenegihugu nyine nk'umurundi atari umweteranje aha ikigira gatatu ni uko afise uburenganzira bwo kujya ku ishuri nk'umurundi wese atari umunyamahanga warakoze mana wewe waremye bano bantu warakoze mana wewe waremye bano bantu vuga utumaro dutatu two kwandikisha umwana muri komine acaronka uburenganzira bwo kuvuzwa ubwo kwiga ku buntu no kuronga ubwenegihugu n'aha Eh. aha anye ababitoye bitatu kuri bitatu neza cyane ni aba babiri hmm. aba babiri hagarara gende hajya imbere mwebwe babiri none si wowe amani gashya amani si wowe gashya nakubesheye eh. ni wowe none si wowe sitani hari uwundi yitwa sitani oh, eh, aho da hari uwatoye bibiri kuri bitatu yagerageje ingenda murabe ni varisiti divarisi eh. di eh, si wowe abandi bose inzira yabazanye ngaha ibasubiza inyuma mwese genda mutore ibidobido n'ibikombe n'ijagi eee eh, muce muce hari inyuma muce muce hari inyuma mu kanya mpamvu ndabahamagara ibidobido n'ibikombe n'ijagi muce na bangahe rindira mm, mm, mm, gato bangahe abakenyezi bangahe igegwe nyuma nukuri kwa Mungu aburi gahanga bandanga kutoye bazuzane bazurindire bazurindire bazurindire mu mugwi w'intambo wa mbere wavyinye namuhamagaye sivyo wavyinye mu mugwi wa mbere oya oh, baza mushire hasi wa mugwi wa mugwi wakinaga kino urihe wa mugwi wakinaga kino bamwe bariko barakinaga kino hajya ninde nande nabahamagaye uwamye ngaha ntagaruke bamwe bakina ka gakino ko ngaha bari he bamwe bakina ka gakino wamuga bari he muri ko mwiruka muja he je mvuga bamye bakina bamwe bariko barahana amajambo ninde nande ninde nande baba kinyi bariko barakina wewe ni wari ninde nande ndarira baba kinyi bagenzayo bari he aha nande nande eh aha yari he eh aba nibo agakino uwo ariruka wowe wahamagawe n'andi uwo niwe wamuremesha kiyago ah, muri mwebwe umve wundi nawe abana ni bande nande muka muri kigongo bikira mariya mugabekazi wo mu ijoro umana dusenga abandi bari hehe ngaho bari hehe abandi ah, wundi ninde aha mwe mwari mwebwe muri mwebwe umuntu yaje ngaho kwishura ikibazo ninde umuntu waje ngaha kwishyura ikibazo ninde muvamo mwese umuntu waje kwishyura ngaha ninde baca bavamo bose umuntu azi yuko yamye kwishyura ngaha ikibazo namviremo muri mwebwe eh, namviremo urinde kubavuga namviremo namviremo umuntu azi yuko yishyuye ngaha namviremo mwe mwari vamo mwebwe tundi hajya muze kwishyura ikigwa inyuma ikigwa inyuma none ikigwa inyuma nahejeje none si mwamuhamagaranye ngaha jero nahamagaye ikigwa inyuma nturengirenge njyewe ko navuze abakinnyi agakino bagahamagarana agaha wowe bataguhamagaye none njyewe ziri hehe njyewe nicyo naguhamagaye none wowe baguhamagaye we koza no kwishyura wishyura byakunaniye nagazaga cyane tora abandi bangahe tubandaye bangahe abarakwiye n'ibidondora witwa nde nyabenda roza nyabenda roza Maria Rosa. Niko nzo kwa manitsi ge arine nkabanturuka ku mutumba wa Kagera. We ntiwamye ngaha? nitwa Ngirimana bugeniya nkaba nturuka ku mutumba wa kagege bugeni ni sawa gamundo <laughs> ni sawa ego di mm. icyo kibazo vuga ibituma vuga ibituma bitatu amagara y'umwana ari mu mbanyi adatera imbere neza uvuga ibintu bitatu bituma umwana ari mu nda kwa nyina wiwe amagara yiwe adatera imbere neza bitatu eh. byonyine ibintu bitatu bituma eh. umwana mu nda kwa nyina atamererwa neza ni ukuba ukora ibikorwa biremereye hanyuma ukongera ukaba udafungura imfungurwa zikwiye ubwa gatatu ukaba witwararika kwaba wagiye kuyipimisha gukurikira ikintu gituma umwana ari mu nda atamererwa neza adatera imbere neza adatera imbere neza ni uko umugabo wiwe iyo yama aramuharabika ikindi kigira kabiri ni ukudafungura neza ikindi kigira gatatu ni ukwama ashavuye ikintu gituma umbanyi itamera neza ni ukwamushavuye umugabo akaguma guturubika kandi ukaza urabura ibyo ufungura bibereye umukenyezi yibungenze bayi mwese mvireho mvireho babwiye none mvireho hariho ibintu nyamukuru babigishije ngaha eh, nyamukuru ivyo nyamukuru cyo navyumvisemwo nimugaruke kuri bya bavuga byamabi n'ibiki hari ibindi bababwiye babigishije eh, eh. nivyo dukeneye niwe ubona ko dawe atavyo wari gushobora <laughs> wabishobora ingo ingo ingo huyu eh, nawe hagararaho eee eh, ntubona nababwiye mu inyuma eee eh, ntubona ngaha ninde ubishobora oya we wajya we nturazi akana kahe eee <laughs> oya abo ni ingo mfasi <laughs> n'abandi mbona biri ko birabafyura nyaruka none nyaruka nyaruka nyaruka aha niyo saba janine nabe taberine mariya ntamuheza ujya nabo ninde mama shahu nabe taberine nabeza eh. mariya ntamuheza mariya mariya wakajeje eh ni nahazo aline eh tisa hari menshi inde tisa hari menshi letisia ibintu bitatu bituma umwana ari mu mbanyi amagara yiwe adatera imbere neza eee vuga ikintu cya mbere gituma umwana adatera imbere neza mu nda umukenyezi iyo agize ingorane nk'imbanya akayicisha ko biratuma umwana adatera imbere neza mu nda ikigira kabiri umukenyezi adafunguye neza nabyo nyine biratuma umwana adatera imbere neza mu nda icya gatatu umukenyezi mu gihe arimo aratotezwa n'umugabo wiwe akamahagaritse amaraso nabyo nyene biratuma umwana adatera imbere neza ivyo gutotezwa ntibabivuga inka umukenyezi yibungenze birafise yuko yibungenze ufise inda utegereza kuba ubana n'umugabo wawe mukabana mugafatana mu nda no mu mugongo muganura igatera imbere ukurikira ino umukenyezi yibungenze iyo agwaye yanda mu nda nayo irakurikirana kutanywa itabi kwama waturubitswe kwama waturubitswe no kunywa ibiyayura mutu gutanga no gukubitwa no kwama wayuharabitswe cyangwa ugakora ibintu biremereza umubiri wa mwana ntamera neza mbunda soberamo wowe twumve soberamo wowe kutanywa itabi no guharabikwa no kwama watotezwe wa mwana ntaheza ngo amere neza munda arine arine genda baguhe igitenge abandi bose mviremo abandi bose mviremo mviremo mviremo abandi bose mviremo muhe igitenge yeee kuko murayi cumuha n'iyo ndobo n'izo yebo nibyo biri ngaho umwana w'umwana abantu bari bato yeee <laughs> eh, ari sawa yeee eh, sawa tora abandi eh. tugenda tora mwana yeee tora mwana yeee kura mwana uko yeee yeee yeee aho mwana igitengu uze gushira nyoko wawe raba neza sawa ikikunywa raba ikindi kibazo tura raba have have have ari hariya uraza guhiganirwa ni radio genda mu bandi hariya genda mu bandi ni radio urashobora gusanga uyitoye abandi bantu ba <laughs> eh, bafatana mu nda no mu mugongo eh, umugore n'umugabo aha igirwa inyuma rero muce nabangahe bane abantu bane abigeme abigeme eh abigeze bacaguwe ah. umviriza umviriza umviriza umviriza umviriza umviriza eee eh, umviriza umviriza shegera ry'imana bakirizo ah, inkumi zacaguwe zime aha inkumi yemera yuko yacaguwe aha ah. iyo eh. bacaguye ikiri ku ishuri nize eee eh, oya aho wowe baragucaguye mwe muracyari ku ishuri ni mwizana ni mwizana ni mwizana ni mwizana ni none mwe babacaguye muri ku ishuri mviramo hari inkumi bacagura biri ku ishuri mviramo mviramo wengo wegumaho wego wegumaho fosina rihi fosina mwe mwambaye uniforme mviremo none je siravuza abacaguwe abatowe eh batanze isaki eh. eh abari mukoreshwa eh mwidondore rindira rindira ko zabariya bikiko nyuma baveyo wetwa nde je nitwa uwizeyimana krista nkaba mvuka ku mutumba wa, wa rutabo krista je nitwa mukandangarine nkaba mvuka ku mutumba wa burara mukandanga je nitwa kabaruta divine nkaba mvuka mu mutumba wa kagera divine kabaruta je tuyihimbaze alfosine nkaba mvuka ku mutumba wa kagera alfosine umviriza ikibazo nibegera imbere egera imbere egera imbere kubera kiroroshe egera imbere egera imbere egera imbere umviriza ikibazo uwashurashujwe ku nguvu uwo kwa muganga abandi bagera yishyurira ikibazo uwashurashujwe ku nguvu bo mujyana kwa muganga bitarenze amasaha angahe uwacu urashujiwe ku ngufu bamujyana kwa muganga hatarenze amasaha mirongo irindwi n'abiri ukurikira abandi nimuhore n'ukoreshwangishwa uwacu urashujiwe ku ngufu bamujyana kwa muganga igihe bitarenze amasaha mirongo irindwi n'abiri uwacu ku ngufu bamujyana kwa muganga bitarenze amasaha mirongo ibiri n'atandatu gukorekera washurashijwe ku ngufu bamujyana kwa muganga bitarenze amasaha mirongo irindwi n'abiri uwashurashijwe eh. ku nguvu bamujyana eh. kwa muganga bitarenze amasaha mirongo irindwi n'abiri n'abiri muntu utavuze amasaha mirongo irindwi n'abiri usubire wazananye bo ntararaba mu gitabo gice byahishuriwe bishura ibibazo wimirije bugeni bugeni ninde muri mwebwe eh, wimirije kuja kurongorwa <laughs> eh, wimirije wose birahari yacakunaniye inde inde ninde nta numwe oya mujena eh? hera kuri mm. uyu hera kuri uyu uba mu gitenge uyu mu gitenge mwe n'amasabura ngahe mwe n'amasabuni mwe genda hajya muri atatu eh namwe oya guba hari genda hari inyuma ndaguhamagara ku radio namwe genda mutore ushaka indobo canke ibidonato ndashaka ibido eh ko batavuga bashaka ibido bose ujya uyundi ashaka indobo eh, eh. baye n'amasabuni abiri abiri eco eh, gikombe usigaje ngaho n'amasabuni hasigaye ibido imwe ni tele ni, ni, ni radio eh umviriza eh eh eh eh Abiriza abimbere kwanza ntimurimo eh, mwe abariko barasitana imbere ntitubahamagara Mucera mwana kubwiye itorera bari bahari inyumba ababareke Mwe turabahevye Umuntu umwe ngaha Eh ngo utari kurasitana wewe eh ngo wewe Ingo ingo Mubise namutoye numwe ariko akivuga kimunaniye nshaka guhamagara nyaruka mfaso nyaruka rero nyaruka ah. nyaruka nyaruka nigoga nyaruka ubutugu burageze ubutugu burageze iki kunyongira nipangira abantu batoye ubushimwe bwa mbere iki gwayo iki gwayo ndabatondeka ngaha iki gwayo iki gwayo nahejeje ndahejeje yitwande witwande witwande witwande banyitwa nyabenda Beatrice Beatrice nyabenda yeya ngira tubwire mbega umwana ari mu mbanyi atangura kumva kumeza ngahe eh Tanguha kumwumva ku mezi atatu. Nibaguha ijya bido. Nibaguha ijya bido. None. Nibaguha Nuko rero nuko rero oya igigwe igigwe nyuma ubutigo buraheze. Abantu mwese igigwe nyuma ubonye ushimwe bwose bwaheze. Tugira tuyiganirwe iradiyo. Tugira tuyiganirwe iradiyo. Igigwayo igigwayo igigwayo igigwayo. si mwebwe ikigwayo florence yatoye agashimwe ka mbere florence florence ngo n'agashimwe kawe ikigwayo mbisa mbisa mbisa mbisa mbisa mbisa mbisa mbisa mbisa mbisa mbisa mbisa toda toda toda hanyine toda huku nyine uku sawa Florence ni watangwe kwishurisha ikibazo cha mbere Christina Christina Christina nagashimwe Christina Claudine nagashimwe kawe Claudine tonda tonda Claudine Faustine Faustine aha ah ino ino uri kuja hii Nyaruka nyaruka cyane Faustine hanyuma Rebecca Rebecca Clovis ingo Clovis Generosa Generosa Jandodie Victoire uwo simba ribaza Victoire Jean Paul odeta odeta ingo ingo odeta odeta we odeta odeta mhm pelagia yeah igitabo cy'ivyahishuriwe abishura ibibazo kigira gikore claudia tondaho claudia aburahamu aburahamu aburahamu ari he aburahamu muhinzira muhinzira muhinzira anyesi anyesi anyesi anyesi anyesi umwese n'agashimwe kiwe anyesi anyasi yashitse goderive goderive goderive goderive waheye nturimo mviramwo wowe ndahamagaye ndazi uko ari mu si wewe jema jema ari hehe jema ngo ngaho nataliya nataliya ari hehe nataliya deniza deniza deniza elizabeti jane ngwino aba nibigigunya nakubwiye ino saba nibigize inyuma bariya ninde ni Deniza Deniza Deniza Elizabeth aha Evariste Stani Amani ni Amani Amani Krista Amani ari hehe hanyuma Aline ni wa mwana ingodi ingosho mukandanga shengero ry'imana abakirisu batagatifu shengero ry'imana abakirisu batagatifu dusigaranye ijya radiyo ijya radiyo nisigaye ubu rero ikibazo cya nyuma cy'iradiyo twabatondekesheje uko mwagiye murakurikirana mu gutora ibibazo kuko urumva nitwe bahamagara ngaho ngo wowe eh, eh ubu rero wowe kikunaniye bayi kikunaniye bayi kikunaniye bayi kikunaniye bayi kikunaniye bayi kikunaniye bayi kigashika gushika ino bayi kibananiye tuca muri mwebwe sawa eh, eh. tujya dutora muri mwebwe iradiyo itegereza gusigara ngaha twabyumvikanye bimwe umuntu yavuze ngo ni iki ugaca usubiramo sinzi yuko uzaba washokoje gusumba abandi emana eh, ngo baje bita ngo nabadiyakone bandi ngo nabaje inama ngo ntego tuba turabapagani isengere hanyuma jenda abubike ko ibigaza jewe ndahezaga ibishengero rikoranye mwahejeje mwahejeje kuyisengera jewe umudiyakoni yasizwe amavuta ndabubika ko ibiganza mana mushobora byose warebye buno bwoko bwawe bwiza bw'abantu bo gaha ibusoni mana ubafashe batoye ikibazo cya mbere ubafashe batoye ikibazo cy'iradiyo amen amen nimwitabira shawuriyemu <laughs> eh. amen maze yungurura urupapuro ngo babaze ikibazo cy'iradiyo ibitima ngo gi komeha uvereze ikibazo cy'iradiyo uvereze ikibazo cy'iradiyo eh. amategeko ane canke tuvuge ingingo ngendegwako agenga amashyirahamwe cyangwa imigwi yo kuziganya no kuguranana eh. ijya mbere ni ukudacererwa mu ishyirahamwe icya kabiri muri mu ishyirahamwe ni ukutavuga icya gatatu icya gatatu ni ukugurana mu ishyirahamwe ukishyura ideni bayi n'agasaga bayi bayi mviramwo nagashimi kawe abandi mugume mu murongo eh. Eh. itegeko rya mbere ni ukujya mu ishyirahamwe udacerewe ku masaha mwateganyirije kandi wagurana ukishyurira ku gihe inyungu udacerewe igihe waguraniye ya mahera icya gatatu ni ukubaha inzego zigize ishyirahamwe icya kane ni ukumvikana ingingo ngirwa ko by'ishyirahamwe ukishyurira ku gihe bayimviramo n'agasaga cyane n'agashimwe kawe tuzaba dusubira mviramo <laughs> icya mu ishyirahamwe ni ukubanza kujyandikisha muri komine icya kabiri ni ukujya hamwe mukajya muraziganya icya gatatu ni ukugurana akagurane ukaza urayishyura akanyungu neza ukishyura neza icya kane ni ukugabura neza nta ngorane zirimo niyo amategeko ane yishyira hamwe baye vamo amategeko ane yishyirahamwe hamwe mbere ni ugushinga igihe cyo gutangura ishyirahamwe isaha icya kabiri ni ugushinga amahera tuziganya mu ishyirahamwe icya gatatu icya gatatu ni ukudacererwa mu ishyirahamwe bayi ukurikira icya mbere ni ukwigenga ubuntu mu ishyirahamwe mutanguye ishyirahamwe muricara mwamara kwicara ntimuvugire mu ishyirahamwe wagurana ukagurana amahera mu bwitonzi wayagurana mu bwitonzi ukasubiza inyungu wamara kuyisubiza bayi mvaso amategeko makuru makuru agenga ishyirahamwe ubwa mbere murabanza ugatora perezida bayi <laughs> bayi amategeko makuru makuru agenga amashyirahamwe icya mbere ni ugutora inzego z'ishyirahamwe bayi uvuze igitarimo cya wigira icya mbere ni ukudasiba mu ishyirahamwe icya kabiri ni ukudacererwa ku masaha mwavuganye icya gatatu ni ku gihe wiyemereye icya kane ni bose utarebye nkunzi bayi bwa mbere ni ugutonda mu ishyirahamwe ku isaha mwategekanije icya kabiri ni ukugurana ukongera ukariha inyungu ku biringo mwavuganye ubwa gatatu ni ugufata neza umutungo muri ko murakoresha ubwa kane bayi ubwa mbere ni ugutonda ku isaha mwateganyije ubwa kabiri ni ugusaba ingurane ubwa gatatu bayi gusaba ingurane genda ubwa mbere ni ukudasiba inama ubwa kabiri ni ukugurana ubwa gatatu ni ukuziganya ubwa kane ni ukwishyura ideni ryose bafitiye icya mbere mushaka gutegura kujya mu mashyirahamwe icya mbere ni ukujyandikisha muri komine icya kabiri ubwa mbere ni ukujya inama hamwe mwese mukagira ishyirahamwe mugatora inzego mugatora bayi none two tubabaza guhina bategura amashira hamwe bayi tuga amategeko anagenga amashira imigwi yo kuziganya no kuguranana icya mbere ni ukudacererwa mu ishyirahamwe icya kabiri ni ukuziganya ku rugero nk'uko mwabivuganye mu ishyirahamwe ku byo mwahanye amahera muza muraziganya icya kabiri ni ukutarenga icya gatatu eh, icya eh. gatatu ni ukutarenga ku byo mwavuganye nko ku ngurane atagusiba atagusibana ingurane icya kane ni uko bayi ishyirahamwe ribarizwa na rihari rirashinzwe riri ngaho ririko rirakora ubwa mbere ni ukwitaba amanama y'ishyirahamwe turi ko kwitaba inama y'ishyirahamwe ni hamwe tujya hamwe tukaziganya ubwa kabiri kubahiriza amategeko y'ishyirahamwe kugira disipurine ubwa gatatu kuriha inyungu n'imitahe ku gihe mwavuganye ubwa kane gushinga imitahe ingana mu ishyirahamwe kugira ngo murimbure mwese baye baye baye baye bwa mbere ni ukujya hamwe mugakora ishyirahamwe ishyirahamwe ribaryatsanira hare baye uza gusubira ngo ukujya hamwe ishyirahamwe risanzwe rihari icya mbere ni ukutaririra ishyirahamwe icya kabiri ni ugutonda neza mushyirahamwe ku mwanya mwavuganye icya gatatu ni ukuri ni inzego zirongoye iryo shyirahamwe icya kane baye baye icya mbere ni ugukurikiza isaha mwasezeranye mutondera mu ishyirahamwe icya kabiri ni ukwitwararika kuriha inyungu n'umutahe baba bakuguranye icya gatatu ni ukudasiba mu ishyirahamwe mugatondera amasaha mwasezeranye icyo wakivuze icya mbere ni ukudasiba mu ishyirahamwe kuziganya icya kabiri ni ukwandikisha ishyirahamwe mviramo mviramo uba ubaza ko bakwishyura urandikisha ishyirahamwe bisanzwe rihari icya mbere ni ukuziganya mu ishyirahamwe hanyuma kubahiriza amategeko mwatoye muri abakomite beramo abakomite inosa mukaba mwatoye n'abakomite gahunda hariya yewe gaye yewe gaye aha ntabyonze vuga amategeko ane agenga amashyirahamwe cyangwa imigwi yo kuziganya no kuguranana niwigire eh. uwo nibyo uwo nibyo nabyo uzi uwo ni sawa bwa mbere ni ishyirahamwe iyo muri kumwe muhana ibyiyumviro by'ukuntu umunywanyi ashobora kuroswa amahera agaca muyamuguranye arayakoresha umugambi hagera akabaha inyungu zanyu n'agasaga wahejeje bayi yahejeje kuduza imitahe ukageza ku rugero mwumvikanye ko mwese uko muri mu mwishyirahamwe iyo ni ngingo imwe iya kabiri kuba ishyirahamwe ryanditswe mu mategeko kubahiriza amategeko mwe nyine mwishiriyeho mviramo amategeko ane agenga ishyirahamwe ubwa mbere ni ugutondera ku mwanya mwavuganiye udacerewe kw'iryo shyirahamwe bwa kabiri ni ukuba watsa ingurane ukayiriha utarengeje igihe mwavuganiye ubwa gatatu ni ukubahiriza inzego mw'iryo shyirahamwe bayi ubwa mbere ni ugutondera ku isaha mm. ubwa kabiri ni ukumvikana ku gishyirahamwe ritabamo akajagari ubwa gatatu kugira ikomite zikwiye mu ishyirahamwe bwa mbere ni ugutondera isaha mwashinze bwa kabiri ni ukuziganya bwa gatatu ni ukumvikana utagorana mu ishyirahamwe bayi bayi bayi bayi Icyambere mbere ni ugutondera ku masaha mwavuganye eh. icya kabiri ni ukubaha amategeko icya ni ugutondera amasaha babasabye mhm. icya kabiri ni ukuba mwumvikana icya gatatu kugurana wongera utanga n'inyungu icya kane bayi yari bayi shiramama icyo gitenge icya mbere ni ukuziganya icya kabiri ni uguhanahana ibyiyumviro bayi bayi <laughs> icya mbere kuziganya icya hmm. kabiri kugurana icya gatatu kuringurana icya kane kudacererwa mu ishyirahamwe bayi icya mbere ni ukudacererwa mu ishyirahamwe icya kabiri kutaririra ishyirahamwe icya gatatu ni ukuziganya ni uko nyine ikibazo aragitoye umviriza ikibazo aragitoye witwa nde tuyihimbaze alfonsi inde tuyihimbaze alfonsi iki <laughs> muhe muhe iyo radiyo umviriza muhe um, muhe iyo radiyo kare wari waroze iki alfonsi igitenge eh, mu nyongero yandi masabura ngahe nuko rero ni alfonsi rero ariwe atoye ikibazo cy'iri ikibazo cy'iradiyo ni uko rero ari kumwe n'umubyeyi we wowe uri umubyeyi wiwe cyane cyane ndabona imana iranyishyuriye mugende n'amahoro ubwiye iki shyirahamwe patifayida urugendo rwiza ibyo dukorera ni byinshi hatwigishije inyigisho iduhaye iradiyo iduhaye igitenge abanywanyi bose bamera nk'abandi n'abadusangiye iryo shyirahamwe mu mpera amashimana mu mpera amashimana mu mpera amashimana Nibakongere kandi aya masabuni ni uko nuko rero hano turagira ikiganiro cyacu warushe ngo uhere twari hano muri komine busoni ni mu ntara ya kirundo shimire didier niyo nzima kandi abari mu buhinga bw'ibyuma naho buta busoni bayi bayi cyari igikino barushe ngo